Irratizaleak igunon. Dakizuenez, Euskal Hauts nagusinetako bat zendu zaigu. Maite idirinena. Euskal kanta berriaren ikura, lete, iriondo, estitzu, lertsundi, pantsua eta peio, pagola bezala. Irurgei, irurgei eta marrekoa markadatik goiti, etxeparek idatzi poemaren hildotik emazen fagoretan aritu zen maite feminista. Gitaraz lagundurik, erriak kantatu zuen bizkaitar borrokalariak zentsura frankista izaguturik errepresoaren eraginez, mila eta iruita behatzean Parisera joan zen, bertan ere kantagintzaren bidea jogatzen segituz. Kandela deitu kabareten kantatzen zuen. Diskoak grabatu zituen eta besteak beste, Luis Liak, Gil Zerba, Martirekin, estatuk gabeko errien aldeko kantaldi eraldoian, parte hartu zuen la mutualite antzokian, jendez gainezka izanik. Pariseko auzo latinoa, irureita sortziko maiatzaren espiritua, libertate guztien goxeak. Parisen ere, eta ez baita guti, Jokina Palategi bide laguna izagutzu zuen. Han ere sortu zen ur semea. Irureita amairuan, eskolegirat itzuli zen sendia. Baionan beste hainbat lagunekin, zaba liburu denda, idekizuten maitek eta jokinek. Iparaldean orduan, euskal kulturaren gune bakarra. Orotarat, amabi opus argitaratu zituen maite koskal poetak musikatuz. Hortziken taldean, saramela abes batzen eta beste hainbat egitasmotan aritu zen ere. Maiteren beste atal nagusi bat, musika klasikoa, buru belari, istuliatu zuena. Euskal kompositore garaikide sonatuenekin lan egin zuen. Felix Ibarondo, Javier Belloportu besteak beste. Eta denbora berean beti egiaren txerbitzukotz, Euskal Kantu txapelketari ekin zion, eniaut lagalde, Daniel Landarte eta beste lagun batzurekin. Maiteren zat kultura ez baitzen elite baten zat, baizik. Hau nitz diogu, ugauko dogari. Entzunen zaitugu beti, maite.